abarundi rero muri mu makungu murumva ko twabahaye akajya kugira ngo muheze mushikirize ibyiyumviro byanyu kuri iyo ngingo muratwakura kuri za nimero mumenyereye irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu izo nimero zirafise whatsapp utanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi alphonse kubwimana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro ni ara desire bukeneza kaze hewe washyitse aha ni ku umukuru w'igihugu cyacu yarafashe ingingo y'uko eh, agahembo eh, k'abakoreye igihugu k'abakozi bageze mu zabukuru eh, ko kwisununura aho tubigejeje mu ishyirahamwe inesese gushyira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Eh, tuguma twitegura ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa kabiri niho eh, nyine icubahiro umushikiranganji wa mbere ya leta y'u Burundi yarongoye ibikorwa by'umugwi w'abahinga eh, ujejwe kwerekana ingene bizogenda hanyuma muri inesesi abo dusanzwe dutunganyiriza abo iyo ngingo iraba ubwa mbere nk'uko abahinga babyize ni bamwe bakoreye leta bamwe bahembwa ku mahera e, ava mu kigega cya leta kuri bije ya leta nk'uko tubivuga ibitigira byerekanye yuko e, mu mwaka wa mbere dufashe ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri e, n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni abanywanyi amajana ane na mirongo itatu na batanu hanyuma umwaka uzokurikira mirongo ibiri na rimwe mirongo irindwi na kabiri ni amajana umunani na mirongo icyenda na batatu hanyuma dufashe mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu n’igihumbi igihumbi n'amajana ane na mirongo icyenda eh, ibyo ni ibiharuro eh, uwo mugwi w'abahinga wakoze ibyigwa washyize ahabona kandi jewe nibaza kwiyongera itotera ubwoba abantu ntiyotera ubwoba leta canke amashyirahamwe atujejwe UNSS na UNPR kuko abo bakukuruke mbe hasigaye bangahe ni bake cyane turavye ko abakukuke bangana ni bake cyane bagisigaye bakiri mu buzima twibwe rero icyo dusaba abo tuvugira tuvugira bose twebwe rero twumva ko ari abakukuruke bose ku byerekeye ibyo by'ingingo y'umuyobozi mukuru wa UNSS ibyo biharuro nabyo twebwe tubona ntawe tubibona no muri iyo nama nshikiranganji byategetswe n'iyo nama nshikiranganji bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yaragezeko ntibavuga eh, ibyo by'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri cyangwa iby'inyuma y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tukajya tuvuga tuti iyo umukuru w'igihugu avumereye ingingo ni ukuvuga iyo ngingo ikifatwa nk'itegeko none rero twebwe twizeye yuko bizoja mu ngiro hakurikijwe icyifuzo nyamukuru cy'umukuru w'igihugu cyo kuramira abakukuruke gufata mu mugongo abakukuruke ari nacyo gituma dusaba dushimitse leta ngo mu gushyira mu ngiri iyo ngingo ntibagirwe kwitwararika ibi bikurikira ingene ifaranga ry'u Burundi ryagiye riragabanuka agaciro ahantu ho guha nk'akarorero hari igihe kurumwa y'ididorari yangana na mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu kuwa mirongo ibiri na kane nzero uyu mwaka kuri umu edidorari yangana n'ibihumbi bibiri na cumi ufashe rero ibyo bihumbi bibiri na cumi ukagabanya kuri mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu utora ibice birenga mirongo ibiri na bitatu nk'umuntu yahembwa rero nk'umushahara w'ibihumbi bitanu tufate cumi ubu bagize iyo ajusitema baroranije ibintu yoca ahembwa ibihumbi birenga amajana abiri na cumi aho rero iyo ngingo yobigiye mu ngiro ku neza y'abakukuruke bose ni ile de muhutu arongoye ishyirahamwe ry'abashatse gushinga ishyirahamwe ry'abakukuruke bo mu burundi muziko kino kiganiro mwebwe cagenewe kugira ngo muheze muterere ibyiyumviro byanyu mu kubaka igihugu canyu c'amavukiro subire ndabibutse inimero 7 na 6 ubusa 83 amajana 9 na 33 hari 6 nimwe ubusa 83 amajana 9 na 33 izo nimero zirafise WhatsApp kandi ugaheza ugatanguza kamenyetso ko uguteranya yeah, man. Yeah, man. On the flow in the place. dufise ihangiro y'uko umunwa wose uronka ibyo ufungura umufuko wose nawo ukaronka amafaranga inzira irashe iyo gushyitsa iryo hangiro si yindi yego cyane wumvise turi turavuga kuva umukuru w'igihugu yimitse mu mabanga yo kurongora uburundi yaravuze ati abakukuruke bakwiye guhabwa agahembo gakwiye na cyane cyane bafatire ku mushahara bari bafise bagikukuruka urabona ko n'ingingo rero iherutse kujaho eh, ihinyanyura itegeko riraba eh, ugutegekaniriza kazoza abarundi bita code de protection sociale mu gifaransa ryamaze kwemezwa n’amashinga amateka na amateka hanyuma umukuru w'igihugu araritangaza ku wa cumi na kane uku kwezi icyiyumviro cyawe icyiyumviro cyane ni uko iyo nkuru ari nziza cyane ku bakukurute ni inkuru y'umunezero mwinshi ku bakukurute nk'ubu n'abazokurikira mhm. gusa icyo natahuye mhm. Oh, okay reka rero dutenyenye mhm. ariko mu gutenyenya ico nosaba nuko nabo borabya ingene ngene nabo nyene bobagirira neza kuko ah, iyo umuntu amaze kuhurukira mu mirimo nuko rusanga ubuzima budashemeye cyane eh, ko navuga abakozi ba leta bo mu mirimo iba yabatari bakomakomeye yego umva haroyeho umugwi w'abahinga baca bagira bati abahinga barakurikirana bati reka duhere ngaha wumva icyumviro cawe ufatiye ko bafatiye aho kuri uwo mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ni intango nziza ni intango nziza ariko n'ab'imbere nabonye ntibabibagire kuko nabonye ako kantu ushobora gakeneye hmm. kandi gafise byinshi ko bafasha mu buzima babamwo inyuma yo gukokoroka ubwo rero akamu ni uko nabo batobibagira mhm. kugira nabo bameriyore mu buzima bababwe nyuma yo gukokoroka byofasha rwose ubuzima bw'isununu nyuma y'akazi eh, bw'isununu yego mm. hanyuma rero erega namwebwe ubu mu gikanyimo eh niyo muja twese niyo tujurumba twese bica bidufasha uh umuntu ashikana imyaka yiwe hanyuma agakukuruka eh. azi yuko ati n'inyuma yo gukukuruka nzoba mfise protection nzoba mfise eh, sinzi nonira mu kirundi hmm. ukuntu uzoguma mbaho bibayabaye kandi bikwiye hmm. ego donge ni ibintu vyiza cane ni ibintu vyiza cane mboneraho no gushimira leta hmm. n'abo bose abo bashikiranganji babigizemo uruhara kugira ngo uwo mugambi ube uja mu ngiro murakoze mm. eh, ariko david akabazo gatoya urangiza yego eh, eh, urabye aho utumbereye murakunda gushikiriza ibyiyumviro byanyu mukatanga naho aho mutumbereye uko bikorwa uragira uti abakukuruke bose barashobora gufatwa ku rugero rumwe kuko nyine kuko urumva baragira bategeza kugira icyo bafatiye ko wewe akarusha ubona eh, ufatiye aho aho utumbereye icyo boshimikira ko wogira uti ni ikihe kugira ngo icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cy'uko umukukuru ke ufatwa neza eh, kije mu ngiro twebwe mfatiye nk'aho ntumbereye eh. nuko ibintu nk'ibi ntukubwira n'imyaka byakorewemo ni ibintu nyine byagiye kwinjira mm, muri sisiteme mm. yewe yewe ku gashara mpemba ubwo harabaho hoteli arasuku kugeza mu ndakatwa ayo yazombunga bungwe mu ego ivyo birakogwa no mu Burundi ego hanyuma hanyuma jero nkagira yo nkahana nyene niyo nakoreye mm ubwo rero ninamara gushikana imyaka mirongo itandatu n'itanu hmm. urabe ko telefone wowe uyifashe neza david oh murantunga ehe ehe ego nimba uza ati rero birikora no kuvuga wewe ah, kuri sheke yawe aguma avako mhm. aja mu kintu nogereranya na minisitesi yo mu burundi yego ubwo rero wewe wamara gukukuruka ni ukuvuga ugaca utangura gufatwa nyene eh, gufashwa n'abo bantu n'ayo wakotije mhm. utarakukuruka ukiri umukozi ni ukuvuga birikora n'ibintu bikora n'ibintu bibayeho imyaka myinshi ni kuvuga bageze kure mu bintu bene ego ugira uti rero no mu burundi ni intango ariko intango nziza yego niko nabivuze no mu burundi yo ni intango nziza mhm. nibaza ko byamyeho ariko ubu bigiye kwisununa mhm. ubu rero nibaza yuko hazoboneka akarusho kugira ngo abakukuruke babeho d'une façon de sante babeho mu buzima bwisununuye mhm, kabisa nico cifuzo kandi ni byiza cyane turashimiye leta urakoze urakoze david murakoze nawe nico mwiza ibihe byiza alo eh, ndabaramukije amahoro amahoro neza ego ni kingsley ego ni kingsley abatahije ari hariya hirya mu bimana by'abagiriki atene ego mu bubirigi n'amahoro ni amahoro turashima sinzi n'aho mahakurira radiyo y'isanganiro no mu gihugu cy'u Burundi ko akavura kuba kakiboneka ego karaboneka tumeze neza duga ko rero Kingsley nawe ushikirize icyiyumviro cyawe umvise ibyo turi ko turavuga by'abakukuruke eh, mhm. ku byerekeye abakukuruke nabo sinzi n'abamaze gukukuruka cyangwa abimirije gukukuruka ko baba bamaze gusoma ziriya ngingo kubera nabonye ari ingingo nyinshi cyane eh. ziri ku mpapuro mirongo ine n'icyenda ingingo amajyana abiri na mirongo itatu na zitandatu jesi nagerageje nko muri ibi bihugu dusanzwe dutuyemo indaro mu bisanzwe iyo umukoresha gukoresha muri ajya amahera guhemba haba harimo n'aya ntuzeye iwawe igihe uzokukurukira ego iyo yo ntaba arimo aca atangwa atangwa ashyirwa mu ntuze nka kujya ko muri UNSS mhm. ku buryo wowe naho tufate dufate barafise nk'igihe umuntu aba ashobora gukora bakavuga uyu yarakoze nk'umwaka cyangwa imyaka ingahe naho uba wicaye atakandi kazi ufise mhm. ushobora mbere no gutangura kuturonswa ko buke buke kuri twa tundi baza barakurikira aha hantu hamwe natwe mu gihugu iwacu byoshyika bigatunganywa neza nk'uku byaba ari byiza rwose gucumba mugabo sinzi rero ko bazoca bahera kuko uri kuraraba ibyanditse mu ntuze bavuga ko bahera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri sinzi ko aba ari abakoze imbere yaho cyangwa abazokora inyuma yaho bazoguma bafatwa cyo kimwe kuko hariho abakukuruke dusanzwe dufise benshi bakora no mu maradiyo atandukanye usanga afite nk'imyaka mirongo itatu na irenga none nk'uwo muntu wewe bazomugereranya gute mu kugira ngo bamuhe agafashanyo nyine kugira ngo azokwifashishe mhm. hariho mhm. ibibazo byinshi sinzi ko umuntu yoca abitora abo bashyikiranganje numvise babiri yego nari nk'amwe mu gihe tworonka naho nyine nk'umuntu uze nk'umutumire kuko nabonye hari ibibazo bimwe bimwe umuntu yogenda arabaza kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza mhm. uko umuntu tubifata uko nyine byavuze yuko bazohabwa eh, umushahara bahora baronka ubwa nyuma ntawe ubitse yego eh, ibihugu tubayemo byo usanga hari byamaze ni kuva kera kuva bitarakoresha inzu ah, bitarapanga kuko ngaha urabye ukuntu umuntu akora bisunze n'abana ah, afise cyangwa urashobora gukora uvuga n'abana afise bazoronka ko inyungu kuri aya mahera agenda ikunda akorera mhm. cyangwa ugasanga bagenda baraharura bati ku bana afise n'inkunzeri cyangwa umuryango afise tumufatiye ku mahera yo gukukuruka angana gutya mhm. mugabo twebwe natwe iwacu urwo rwego ntabwo twaba turagera ku ni urwego rwaba ruteye imbere rwose ari nka mubyo mugabo amikoro n'ubundi ni hehe amahera ava hehe ah je n'amahera amajana angahe nzi ku kwezi ku kwezi kubera ngaha bayatanga ku kwezi ku kwezi baharura ku kwezi ku kwezi mhm. no mu burundi nico kimwe ko bagenda nicyo gituma niyo n'umuntu iyo akoze aravuga ati ndaruhutse kubera ndazi yuko hari ayandi mahera agenda ahantu mhm. umunsi nafashe agakonje k'abakukuruke nzoca ntangura nanjye gutora hamwe nagenda ndabitsa igihe mhm. nakora mhm. reka tugushimire kingisireyi ku byiyumviro by'iwawe murakoze cyane ugira ibihe byiza yego tweza turabandanya n'ikiganiro karadiridimba ku isanganiro uno munsi turiko turavuga ku ngingo eh, iherutse gushikirizwa na cyane cyane iherutse gutangazwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu itegeko umukuru w'igihugu niwe yashize umukono kuri iryo tegeko itegeko riraba gutegekaniriza kazoza eh, abarundi na cyane cyane ingingo ziheruka guhinyanyurwa zijanye n'ingene abakukuruke bazohabwa akarusho nagashahara na cyane cyane eh, igihe bakukurutse icyo cyiyumviro cy'umukuru w'igihugu icyifuzo ciwe akaba yagishikirije igihe eh, yimikwa mu mabanga agira ati abakukuruke boheza bagahabwa agashahara kangana eh, n'ako bari baronka igihe bari bagikukuruka hari wundi ku murongo alo yego nshuti yacu ugomba wewe urabona abazotangura kuronka ako gashahara ariko tuvuga abazotangura kuronka ayo mafaranga cyane cyane nabo abari abakozi ba leta abandi kumbure bizoheza bibe mu nyuma we n'icyo rero ugomba gufatira kutiboba bose icyarimwe buno nyine abakozi ba leta abakozi ba leta turacasigaje umwanya kino kiganiro barundi muri makungu muzi neza ko ari mwebwe cagenewe Sayang dushimire david yatwakuye ari muri canada kingsley yatwakuye ari mu bubirigi placide yatwakuye ari muri holande dushimire mwebwe mwese mwagerageje kurondera umurongo ariko ntibyabakundira ikiganiro karadiridimba muzi ko ari umunsi w'imana kuva isaha y'icenda gushika isaha y'icumi ku masaha yo mu burundi murakoze cyane dushimira na alphonse kubw'imana yari mu buhinga bw'ibyuma